լույս է տեսել նոր գիրք Արցախի հերոսների մասին։ Ստեփանագերտում բացվել է ֆիլմերի ցուցադրման առաջադեմ ու ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած նոր կինոթատրոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Օգոստոսի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 37 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազքային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 400 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂՀ ռազմական գերատեսչության մամլո ծառայությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 12-ին հանդիպում է ունեցել Հանրապետությունում գործող կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ եւ քննարկել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին վերաբերող հարցեր։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարը կարևորել է քաղաքական կուսակցությունների դերը սահմանադրական բարեփոխումների գործում։ Ողջունել այդ գործընթացին նրանց մասնակցելու պատրաստակամությունը, ընդգծելով, որ կառուցողական քննարկումները միայն կբարձրացնեն տարվող աշխատանքների արդյունավետությունը։ Հանդիպմանը ներկային ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր մասնակցել է Արցախի պարլամենտականների ասոցիացիայի համաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Արցախի պարլամենտականների ասոցիացիայի կազմավորումը, նշելով, որ մեր վետերանների անցած ուղին, փորձն ու գիտելիքները, համապետական խնդիրների լուծման գործում ունեցած ակտիվ մասնակցությունը կարող են եւ պետք է օրինակ հանդիսանան մտաղ սերնդի համար։ Երկրի ղեկավարը պետական պարգևներ է հանձնել 1988 թվականի փետրվարի 20-ի եւ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի Լեռնային Ղարաբաղի նախկին մարզային խորհրդի պատմական նստաշրջաներին մասնակցած մի խումբ պատգամավորների։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում ներկայումս բուժում է ստանում ապրիլյան պատերազմում վիրավորված 18 զինծառայող։ Այս մասին ասել է հոսպիտալի տնօրեն Արամ Ասատուրյանը։ Նրա խոսքերով 17 զինծառայողի վիճակը գնահատվում է բավարար, իսկ 1 զինծառայողի Ավետիս Զարգարյանի առողջական վիճակը կայուն ցաներ։ Արամ Ասատուրյանը նշել է, որ մեկ շաբաթ առաջ Ավետիսի ծնոտը վիրահատել են։ Պլաստիկ վիրահատություն է կատարվել, ավետի սստորին ծնոտի բազմաբեկորային վիրավորում ուներ։ Ձևավորվել էր կեղծ հոտ եւ դա վիրահատել են։ Վիճակայժմ գնահատվում է բավարար։ Վիրավորումից հետո երկու ամիս ավետիսը բացարձական շարժ է եղել, բայց այսօր արդեն зерքերը, ստորին վերջույթները կարողանում է շարժել, ասել է Արամ Ասատուրյանը։ Նա նաև նշել է, որ ավետիսին նաև փորձել են կանգնեցնել թեկուզ մասնագետների օգնությամբ, բայց կանգնել է, ինչը հոսպիտալի ղեկավարը հրաշք է համարում։ Նշենք, որ Ավետիսը վիրավորվել է ապրիլի 4-ին Թալիշի մարտական գործողությունների ժամանակ։ Գնդակը մտել է նրա ծնոտը, թիկունքով ներքև իջել եւ վնասել մի քանի ողը, ողնուղեղը։ Բժիշկները թեև հույս չունեին, որ Ավետիսը կապրի, բայց ամեն ինչ անում էին նրան փրկելու համար։ Ավելի քան մեկ ամիս միացված էր արհեստական շնչառության ապարատին, Այդ ընթացքում Ավետիսին մի քանի անգամ վիրահատել են, հեռացրել են ողնաշարի գնդակը, վերականգնել բեկորից վնասված зерքի ոսկորը։ Ընդհանուր առմամբ զինծառայողը 7 վիրահատության է ենթարկվել։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հադրութի շրջանի Տումի համայնքի ընթացիկ աշխատանքների, խնդիրների ու հոգսերի մասին է հերրախոսակապով հաղորդում շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Տումի գյուղը Հադրութի շրջանի խոշորագույն գյուղերից մեկն է։ Պատմական գյուղ է, իր սրբատեղերով, եկեղեցիներով, տեսարժան վայրերով։ Արցախյան գոյամարտի տարիներին գյուղում կազմավորվեց կամավորական ջոկատներ, մասնակցել են Արքայեգի խճապեր գյուղերի եւ մի շարք շրջանների ազատագրման մարտերին։ Արցախյան գոյամարտում գյուղից զոհվել է 26 ազատամարտիկ։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմում հերոսաբար զոհվել են այն զորամասի սպաներ Սուրենը եւ Մաքսիմը որոնք հետ մահու պարգևատրվել են Հայաստանի Հանրապետության Մարտական խաչ առաջին աշտանի շկանշանով եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Մարտական ծառայության համար մեդալներով։ Գյուղը մի շարք սոցիալական հարցեր լուծում են ստացել։ Գյուղի բնակչությունը հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Ինչպես նշեց համայնքի ղեկավար Եդիկ Մոսյանը, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր չափը կազմում է 1930 հեկտար, որից 504 հեկտարով արելահողեր են։ Այդ հողերից սաղանաշնորվել է 350 հեկտարը, որից 305 հեկտարը գտնվում է Հողերտի համասում, գյուղից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա, որը մեծ դժվարություններ առաջացնում հողօգտագործողների մոտ այդ հողերի մշակման աշխատանքներում։ Համայնքան գրկված է թողի ենթաշրջանի համայնքների զարգացման ծրագրի մեջ, որը հնարավորություն է տվել վերանորոգելու տասնյակ կիլոմետրների հասնող դաշնամիջյան ճանապարհներ, ավելացել է վարողի կերակուրտաների տարածքները։ Միայն 2016 թվականին հնձվել է 30 հեկտար կորունգանի դաշտեր որոնապայմաններ ստացել դերային բազայի համար։ 2016 թվականին համայնքի հողօգտագործողների կողմից կատարվել է 282 հեկտար հացահատիկայինների ցանկ, որից ստացվել է մոտ 650 տոննա համախառն բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 24-ից 25 ցենտներ։ Դունու համայնքի ղեկավարը ցավով է նշում, որ ոչ բոլոր տարածքներն են մշակում։ 150 տնտեսությունից 90 ընդհանրապես անասնապահությամբ չի զբաղվում։ Տնամեր ցողամասերը մեծ մասը մնացել են անմշակ։ Խոսելով սոցիալական հարցերի մասին, համայնքի ղեկավարը նշեց, որ պետության կողմից յուղում զգալի աշխատանքներ են իրականացրել։ Վերանորոգվել է ջրամբարը, որոշ աշխատանքներ է տարվել ներքին ջրատարածքի վրա, բայց եւ այնպես յուղի բնակչության ջրամատակարման ուղղությամբ դեռևս աշխատանքներ կան իրականացնելու։ Դարձյալ վերանորոգման կարիք ունի յուղի ներքին ջրատար ցանցը։ Չնայած վերանորոգվել է յուղ եկող ճանապարհը, բայց այնպես անդրավային պայմանների հետևանքով ճանապարհը դուրս է եկել շարքից եւ այն եւս վերանորոգման կարիք ունի։ Սկսված է համայնքային կենտրոնի եւ ակումբի շենքի շինարարությունը։ Պետության աջակցությամբ վերապահովման աշխատանքները իրականացվել հանդիսների տան շենքի վրա։ Ասել է թե պետության կողմից աջակցություն է ցույց տալիս յուղաբնակին։ Մնում է որ նրանք հոգով լցվեն, ավելի ամուր կապեն մայր հողին եւ շնացնեն յուղը։ Այսօր Ստեփանակերտի ժурնալիստների միության գրասենյակում Կաճար գիտական կենտրոնի նախաձեռնությամբ նշվեց մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սուրեն Կարապետյանի 100-ամյա հոբելյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Սուրեն Կարապետյանը ստեղծագործական բեղուն կյանք է ունեցել։ Վարելով տարբեր պաշտոններ միշտ եղել է իր հայրենի եզերքի ու հրազատ ժողովրդի պատմության մշակը։ Կյանքի մի զգալի հատվածը նվիրել է այն ժամանակ մարզային գրադարանին։ Այդ տարիներին իր հետ աշխատած Ջամալ Թադևոսյանը հիշում է. Ընթերցանությունը սկսել է Ղարաբաղը է այդ տարում։ Գրադարանում հետ չկար, որ մի անգամ Բաղդարյանի գիրքերներին հետ սարք դարգակս էին, որ այդ գիրքը միարկիտա ձերքի չէին տալ, ու բայդանը չեք գարվածում ուղեցին։ Ու այդպես հեռավոր մարդիկ սկսեցին հատական գրադարանը, դա հենց դեր կարապետյանի գործերության արդյունքն Նամակագրական կապեր ուներ աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող մեր հայրենակիցների հետ։ Այդ նամակագրության շնորհիվ նա ոչ միայն հավաստի տեղեկություններ էր հավաքում իրեն հետաքրքրող հարցերի մասին, այլև նրանց կապում էր հայրենի եզերքի հետ։ Կաճար գիտական կենտրոնի ղեկավար Մհեր Հարությունյանի համոզմամբ մշակույթի վաստակավոր գործչի մտահոգություններն այսօր էլ արդիական են։ Նրա գործը շարունակել է պետք։ Սուրեն Կարապետյանը իր հայրենիքի, մայր հայրենիքի հետ է կապել այն հարյուրավոր Արցախից սերած գիտնականներին, նշանավոր մտավորականներին, ովքեր հանգամանքների բերումով բնակվում էին նախկին խորհրդային միության տարբեր մասերում, մեծամասամբ մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Եվ նրան հաջողվել է կապ հաստատել այդ գիտնականների հետ, նրանց հրավիրել է Արցախ, ճանաչելի դարձրել Արցախը, նրանց հիշեցրել իրենց արմատների ժողովրդի մասին եւ դա կարծում եմ լավագույն ձևն է ներկայացնելու Արցախը աշխարհին։ Կարծում եմ այ այս հրաշալի նախաձեռնությունները այսօր է պետք է վերակենդանացնենք եւ փորձենք շարունակել Սուրեն Կարապետյանի վաստակը մեծ է ոչ միայն մայր գրադարանի կայացման գործում։ Խորհրդային տարիներին, երբ ավերվում էին մեր ազգային դիմագիծը հանդիսացող հուշարձանները, Սուրեն Կարապետյանը նամակներ էր գրում իշխանություններին եւ հասնում նրան, որ Արցախում ստեղծվեց հուշարձանների պահպանության կոմիտե։ Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանի խոսքով ստեղծել, հասնել նրան, որ խորթային ժամանակներում նորից փոխվի վերաբերմունքը հուշարձանի նկատմամբ, հուշարձան, որ դրանից առաջ հաստատի ավերվում էր եւ հիմա նորից հասնել նրան, որ այդ հուշարձանները պահպանել, սա ես կարծում եմ իրոք խիզախ քայլ էր եւ այդ գիտակցումը, որ նրանք ունեցել են այն նվիրումը, որ նրանք հանդես են բերել եւ հասել են դրան, այսօր իրոք արժեվորման շատ լուրջ կարիք ունի։ Միջոցառմանը Արցախի գրադարանների տնորեններից ու մշակույթի ոլորտի աշխատողներից բացի ներկա էին նաև Սուրեն Կարապետյանի դուստրը Հեսան ու Ծորը։ Շնորհակալություն հայտնելով իրենց ծնողի հիշատակին նվիրված հույժ ցերեկույթի համար, նրանք պատմեցին իր ազգի նվիրյալ հյուրասեր Ղարաբաղցու մարդկային հատկանիշների մասին։ Հեսան Արտյոմ Ահարոնյանը հիշում է. Այդքան հանդես մարդ երևի ես չեմ հանդիպել եւ այդքան էլ հայրենասեր բայց ինչքան էլ դրան երևի կրկնապատիկ աշխատասեր քշեր ցերեկ նա գրում էր ինչքան էլ ուրախան որ Ղարաբաղ էր այդ բերում ասեք նշանավոր մարդելի ինչքան էլ ուրախան այդ մի օրը դրա համար ոչ որ մի ուրախության օր էր ընթանում Սուրեն Ղարապետյանը տասնյակ հոդվածների հեղինակ է։ Նրա գրչին են պատկանում Լեռնային երկրամասի քաջարի ворթիները, Լեռնային Ղարաբաղի Մաքսիմ Գորկու անվան մարզային գրադարանում գրքերը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի անվանի մարտիկ անտիպ գիրքը Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Լույսը տեսել ԼՂ Պաշտպանության նախարարության լրատվության եւ քարոշչության բաժնի պետ գրող հրապարակախոս Սենուր Ասրատյանի հերոսները գիրքը, որը ներկայացնում է Արցախի հերոս Ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետներ Մոնտե Չարլզի Մելքոնյանի, Ավո եւ Քրիստափոր Իվանյան Իվանի Իվանյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Գիրքը նպատակ ունի անմահացնել 20-րդ դարավերջին ցավալված Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը, որը տվեց հերոսների մի ողջ համաստեղություն։ Նոնթե Մելքոնյանը եւ Քրիստափոր Իվանյանն այդ համաստեղության անմար աստղերից են։ Գրքի մուտքի խոսքում հեղինակը նշում է. Մոնտե Մելքոնյանը եւ Քրիստափոր Իվանյանն այնպիսի անհատներ են, որոնց ապրած կյանքն ու սերունդերին թողած դասերն արժանի են ընդօրինակման եւ ուսանելիության։ Մոնտե Մելքոնյանը եւ Քրիստափոր Իվանյանն անհատներ են, ովքեր ծնվելով հայրենիքից հեռու անդադար տարապեցին հայրենիքի մեջ ապրելու եւ հայրենիքով հարստանալու անաղմուկ ցանկությամբ։ Նրանք եկան իրենցից անկախ, սակայն նույն մղումով եւ նույն արյան կանչով, եկան հաստատելու երկրին ծառայելու, հարազատ ժողովրդին արածով օժանդակելու սրբազան իրավունքն ու պարտականությունը եւ արդյունքում թողեցին հավերժության պես անմար մի իրականություն, հայրենիքի եւ անհատի միասնությամբ իմաստնացած իրականություն։ Սենոր Հասրատյանի հերոսների գիրքը տպագրվել է Ստեփանակերտի Դիզակ Պլյուս հրատարակչությունում։ Ստեփանակերտի Վալեքս Գարդեն հյուրանոցային համալիրում բացվել եւ գործում է նոր կինոթատրոն, որի բացումը կայացել է ռեժիսոր Հրանտ Երիցկինյանի առաջին դեմք կատակերգության ցուցադրությամբ։ Կինոթատրոնի դահլիճի 64 տեղանոց է։ Այն հագեցած է ֆիլմերի ցուցադրման առաջադեմ ու ժամանակակից սարքավորումներով, իսկ նախասրահում ապահովված են բոլոր պայմանները կինոդիտումը յուրահատուկ իրադարձություն դարձնելու համար։ Կինոթատրոնի ֆիլմացանկը նախորոք տեղադրվում է հյուրանոցի պաշտոնական կայքեջում, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերում։ Տոմսերի գները 500-ից 1500 դրամի սահմաններում է, կախված ֆիլմի առաջնախաղ լինելու հանգամանքից եւ ցուցադրման ժամերից։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի ռազմաօթային ուժերի եւ հակաօթային պաշտպանության բանակի զենիթաարտիրային 4-րդ գունդը Ղրիմում ստացել է S400 զենիթաարտիրային համակարգ ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների սրման նոր ալիքի համապատկերում։ Նախապատրաստության եւ վերատեղաբաշխման ավարտից հետո վերազինված գունդը կմասնակցի ռազմավարական հրամանատարաշտաբային Կովկաս 2016 զորավարժություններին, ասվում է հարավային ռազմական օկրուգի մամլո ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Իսպանական Բենալմադենա քաղաքն օգոստոսի 12-ին պաշտոնապես ճանաչել եւ դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի տեղեկատվության եւ հազարակայնության հետ կապի վարչությունից հաղորդում են, որ քաղաքային խորհուրդը եւ նրանում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերը միաձայն կողմ են քվեարկել ինստիտուցիոնալ հայտարարությանը։ Այս քայլով Բենալմադենան համալրել է Իսպանիայի նման որոշում ընդունած երկու տասնյակից ավելի քաղաքների շարքը։ Հալեպի ինտենսիվ գնդակոծությունների հետևանքով օգոստոսի սկզբից զոհվել ավելի քան 100 խաղաղ բնակիչ եւս 700 մարդ վիրավորվել է։ Զոհվածների կեսից ավելին կանայք են եւ երեխաներ։ Առավել մեծ ավերածություններ է կրել քաղաքի հարավային Ալ-Համադանիա շրջանը։ Գրոհայինները գravelով հրետանային ուսումնարանի շենքերի մի մասը սկսել են գնդակոծել հարավային Հալեպի բնակելի թաղամասերը։ Օգոստոսի 10-ին ռումբով գազային բալոնը ընկել է ուղևորատար ավտոբուսի մեջ, եւս մի քանի ռումբ ընկել է ոչ մեծ շուկայի վրա, ինչի հետևանքով 14 մարդ զոհվել է, մոտ 50-ը տուժել։ Արևելան Հալեպի Քարիատ Էլ Անսարի թաղամասում Ջեփաթ Աննուսրայի ահաբեկիչները մահապատժի են ենթարկել գրոհայինների, որոնք որոշել են զենքը վայր դնել եւ ընտանիքների հետ մարդասիրական միջանցքներով դուրս գալ քաղաքի արևմտյան շրջաններ։ Ահաբեկիչները սպանել են ավելի քան 40 մարդու։ Քաղաքի հիվանդանոցներում են մնում ծանր վերքեր ստացած հարյուրավոր մարդիկ, ովքեր որակյալ բուժօգնության կարիք ունեն։ Մարսասերների համար Ռիո դե Ժանեյրոյում ընթացող ամառային օլիմպիադայի շրջանակում ավարտվել է մրցումային 7-րդ օրը։ ԱՄՆ-ի օլիմպիական հավաքականը շարունակում է անհասանելի լինել մյուս երկրների համար։ Միացյալ Նահանգների թիմն ակտիվում ունի 20 ոսկե մեդալ, ընդհանուր մեդալների թիվը 50 է։ Նախորդ օրվա համեմատ փոփոխություն է եղել Եռյակում, երրորդ հորիզոնականում Ճապոնիային փոխարինել է Մեծ Բրիտանիան։ Ռուսաստանը ներկայացնող ազգությամբ հայ մարզիկ Կիրիլ Գրիգորյանն Օլիմպիական հրաձգության մրցաշարում բրոնզե մեդալակիր է դարձել։ Առաջին տեղը զբաղեցրել է գերմանացի Հենրի Յունգեն Հելը, իսկ երկրորդը հարավկորեացի Կիմ Չոն Հենը։ 24-ամյա Գրիգորյանը Ունիվերսիադա 2015 մրցույթի հաղթողն է։ Մարզիկն առաջին տեղն է զբաղեցրել նաև աշխարհի գավաթի փուլերից մեկում։ Եվ արդյունքի մասին։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 Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։